Yo, yo, yo! Subscriber! Silakbot Stories na naman ang inyong mapapakinggan. Uh, nasa 295 plus na ba tayo ngayon? Welcome back sa lahat ng mga solid, mga silencers at once again sa mga channel members natin na palagi pong sumusuporta sa lahat ng mga inilalabas natin mga kwento at nagre-renew ng kanilang membership. Maraming maraming salamat. Thank you! Ang inyong mga pangalan, currently nandyan na po yung mga current uh, list natin, nandyan na po sa description section bilang pagpapasalamat for making this episode possible. Ika nga natin. At alam ko inaabangan na ni Rhea Liza Eusebio na listener po natin na since 2019. Sabi niya, oy maraming salamat ha uh, dahil naririto ka pa rin at kung minsan nawawala ka naman, eh, bumabalik ka. Ito mga kwento po nila Lords, si Eri at si Big Mermaid. Ito po ay mga binahagi sa Sindak Stories 2008 at gmail.com. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Okay, <sighs> medyo mahaba-haba po ang ating first story. Ito po yung mula kay Lords. A ah, silent listener no more, sabi niya. Uh, since pandemic po, ako po ay inyong tigapakinig na Aksidente lamang po na mag, nag-try ako na maghanap ng horror story sa YouTube and eh nung time na iyon ay nag headset ako habang nakikinig. Baka si mawirduhan yung mga kasama ko sa bahay kung bakit ito ang pinakikinggan ko, yung hilakbot. And then eventually, nakikinig na rin yung anak ko ng podcast ninyo. Sabi, Uy, salamat po, salamat. Siswertein kayo ng tatlong buwan. <laughs> Wow. Na-excite ako kasi pag nakakarinig ako ng mga kwentong paranormal o kaya mga aswang, na based sa mga experiences na makakilala ko, para kasing hindi ka panipaniwala talaga na may ganoong klaseng existence sa mundo. So ito nga, hihiramin ko yung isang kwento ng schoolmate ko nung high school. At ito yung aking isishare. Itago na lang po natin yung schoolmate kong ito sa pangalang Gwen. Sinasapian siya nung time na yun. Marami pong nagtataka dahil tahimik na estudyante, mahinhin tumawa at talagang napakapino ni Gwen. Iniisip ko nga din po noon na baka may problema lamang siya sa pamilya o sa kung saan paman na hindi niya nabu voice out kaya psychologically ganito at para siyang sinasapian. Pero out of curiosity, nagpakwento ako sa kanya pagbalik niya galing sa isang mahabang pagpapahinga kung ano ba talaga ang nangyari. Kasi halos apektado na ang pag-aaral niya at talagang hindi na po siya nagiging regular na o hindi na po siya nakakapasok ng regular dahil sa yun nga madalas po siyang sinasapian at dahil doon nahihiya na siyang pumasok. Ang kwento daw po niya kasi ganito Naglaro sila ng Spirit of the Coin ng mga classmate niya sa itaas na bahagi ng school building. Wala po kasing masyadong tao doon sa mga room sa itaas at hindi masyadong ginagamit yung part na yun. Ginawa na lang po itong tambakan ng mga luma at sirang upuan. Bigla din daw pong lumakas yung hangin. Doon na po sila nagkatakutan at nagtakbuhan papalabas ng classroom. Kaya ang nahuli o ang nahuli ay hindi po agad nakalabas. Sumara po kasi at otomatikong nag-lock yung pinto and to think na kung paano mangyayari iyon e eh nasa loob po ng classroom o nasa likuran mismo ng pinto yung lock. Pero hindi po niya ito mabuksan hanggang sa talagang buong lakas niyang pinipihit ito. Iyak na po siya ng iyak dahil akala niya pinagtitripan na siya ng mga kaklase niya at iniwan na lang doon o ikinulong sa room. Takot na takot siya and then after a while, bumukas yung pinto kaya dali-dali na po siyang lumabas at bumaba pero wala ng tao at siya na lang pala ang naiwan. Lumipas ang araw, nabalitaan na lang namin na sinapian si Gwen. Pag nangyayari daw ito sa kanya, Napupunta daw siya sa isang gubatin o kuweba na lugar at ito'y madilim. Merong lalaki daw na parang engkanto sa kanyang tingin na medyo maliit lamang. Pangit, mahaba ang tenga, mabaho daw talaga yung amoy at hindi niya maipaliwanag. Mabalahibo daw po yung nilalang na iyon at hindi lamang po siya dalawa o isa kundi talagang napapaligiran daw po siya ng mga ganong uri at iba pang mga nilalang. Madidistinguish mo nga lang daw na siya yung pinuno ng lugar na yun dahil nakaupo daw ito sa isang parang trono. Pinaalbularyo naman po si Gwen at awa naman ng Diyos ay gumaling po siya kalaunan. Meron pong series ng ritual na ginawa sa kanya at uh, matapos nga daw po yun, o matapos nga daw po nun, gumaling man siya pero madalas naman daw po niyang mapanaginipan yung mga nangyari sa kanya noong sinasanipan, sinasaniban siya. Hindi ko po makakalimutan ang kwento niyang ito Sir Red dahil kakaiba sa lahat ng mga istoryang napakinggan ko. Kaya ito po yung nais kong ishare. Hintayin ko po yung pag-air sa istoryang ito. More power at once again, salamat. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maraming maraming salamat Lord sa kwento mong ito at uh, kahit papaano ano uh, nabalik na naman yung alaala. Sigurado naman kayo kahit nung elementary, 'di ba? Marami na nagsabi may pang spirit of the pen, hindi lang spirit of the glass ha, ah. spirit of the pen, ito nga spirit of the coin, spirit of the stick. <laughs> Ang dami mga ganun-ganun na mga ginagawa kahit nung mga ano elementary days, talaga mga curious tayo sa mga ganito. Pero ang natatandaan ko lang talaga nung ginawa namin ito uh, noong uh, ano lang eh, nung, nung time na ano pa tayo eh, uh, bago-bago pa lang itong hilakbot noon, ginawa po namin itong Spirit of the Coin. Sa pagkakatanda ko, ito po hindi ko dinidiscuss para gawin din ninyo. Pero mabilisan lang, mayroon syempre dapat kayong una sa lahat, uh, yung coin, uh, may pen, may mayroon din kayong, kung tutusin dapat nga A4 size nga daw na uh, papel na o kaya puti na papel na kung saan isusulat po ninyo yung mga letra yung alphabet as in mula po doon sa uh, gilid uh, na paano ba? Uh, left no, left corner sa taas, upper and then yung right corner and then iwanan mong blanco yung nasa baba kasi yung sa, ba- sa bandang baba ang isusulat mo doon ay yung mga numbers 0 to 9. So yun yung nasa center na ng papel I mean yung nasa ibaba ng papel. So yun, hindi ko na masyado pong i-discuss ano, pero yun lang para ma-imagine ninyo kung paano. Parang Ouija board lang ang datingan nito. Uh, pero trip lang kasi namin ito na kung totoo nga ba. Pero all, sasabihin ko parang hindi siya hindi siya nag-workout sa amin. Pero ang ilalagay mo nga daw doon sa gitna, sa taas, start, sa baba, and, and then sa gawing kaliwa, yes and no naman sa kabila. So yun, and then yun na nga yung mag, uh, ah, magpe-play the game na kayo, mag, syempre dark room dapat, tapos uh, may kandila na ganyan, ipi-place ninyo, syempre na circular din kayo, ipi-place nyo yung, uh, ah, tag dito yung inyong uh, hintuturo doon sa mismong coin. Tapos ayun na nga yung para magi-invite ka na daw ng spirits kasi hindi po ako yung nag hindi ako yung nagano nito eh nag nag uh, initiate hindi ako yung talagang main character dito. Nakisama lang ako para lang malaman ko at may kwento ko ito na nga yung time na yon, ito na yung pagkakataon na pwede kong may kwento yung experience namin. Ah, uh, hindi ako talagang naniniwala agad na ano eh, yung gumagalaw yung coin noon, mga ganyan. Pero may moment talaga na bigla siyang hindi ko na alam ha, hindi ko ginagalaw. Eh syempre wala din ng mga amin sigurado sa mga kasama ko. Pero siguro eh, alam mo yun, hindi hindi siya naging successful kasi parang ang nega ng isip ko. Parang hindi ako naniniwala at the first place, di ba? <laughs> parang tuloy ako yung ako yung naging hadlang kung bakit hindi daw sila nakakommunicate ng mga spirits, mga ganun. Pero uh, to cut the story short, ang gagawin daw ninyo dapat dyan, please, kapag halimbawa na ganito-ganito kayo, once may mga contact, may mga ganun, uh, i-end ninyo yung session. Huwag ninyong hahayaan na parang iniwan na lang siya sa ere, yung hanging kumbaga. Kumbaga sabi nga nila, kailangan mo nga daw talagang gawin yon para malaman din ng mga espiritu na na-contact ninyo na yung session na yon is over and uh, wala na susunod. So be sure na kailangan na talagang i-remove ninyo yung coin, yung paper, ay eh, kailangan daw pong sunugin or itapon daw po para nang sa ganun na hindi daw po maka-escape yung mga tinawag ninyong spirit. I don't know kung nagmamatter sa iyo to or nasubukan nyo na rin ba. We have the same experience pero sabi ko nga sa inyo talaga, siguro dahil hindi ako madaling maniwala sa mga ganito unless talagang naranasan ko. Pero na, yun nga, for the sake na, na maranasan ko lang siya, pero clouded yung isip ko kung totoo siya kung gaano katotoo. Yung parang may doubt. Kaya siguro hindi naging successful. Kaya parang gumalaw man pero andun kasi yung isipin ko na baka ginalaw lang to ni paring RJ. Kasama ko po sila naman si paring RJ, si ano pa si Kuya Choi nung mga time na yan and then yung mga ibang kasama namin sa Mega Plaza noon. Uh, ah, ginawa namin ito talaga October 30. At ah, talagang tinapat namin sa ganun kasi mas malakas daw yung spirits mga hindi, hindi mo na kailangan abutan pa ng alas stress madaling araw na devil's hour mga ganun ganun. Pero ito po yung sinasabi ko once again, hindi para gayahin ninyo or hindi para magkaroon kayo ng idea. Um, pag naglaro kayo ng kahit na anong mga ganito ganito, mga all about contacting spirits or from the underworld, ganyan, make sure naman i-end niyo yung, yung session daw kasi parang hindi daw matulad. Kaya ito, kay, kwento po ni Lords, yung parang ganito na parang hinayaan lang, hindi natapos. Kaya tuloy nagkaroon ng portal, nagkaroon daw po ng uh, pagkakataon na maka-escape yung mga natawag na spirit. Eh hindi ko alam kung ganito rin ba yung nangyari sa inyo. Basta ang isa pa sa natatandaan ko dito noong time na yon, eh bigla pong nawala din yung coin na ginamit namin. O kinuha ni RJ. <laughs> pinawasahin niya papunta ng Rizal. <laughs> Eh ko kaya siguro nagkasakit siya noong mga time. Di ba naalala niya nagkasakit siya? Eh siguro sinumpa siya ng espiritu. <laughs> Ninak ninakaw niya eh, ninakaw. Hindi, hindi, hindi niya nakalimutang ano eh, ibalik eh. Ninakaw niya yung ano, coin. <laughs> Ayun, binalikan tuloy siya. Anyway, maraming salamat kay Lords at kung may pagkakataon ka rin Lords, ano, uh, Tikman mo na rin yung ating kape ni Lola Trinidad, steep coffee at saka yung drip coffee at yung ating corn, malunggay and mangosteen coffee na 3-in-1. So all natural, sabi ko sa inyo, hindi po talagang prinoseso ng husto, nagamit kung ano mga preservatives, kung ano ng mga inad na mga chemicals. All natural po lahat ang mga kape natin. Kaya dapat tikman mo na yung iba-ibang flavors, check mo na HTV merch natin at sana nga maaral din po ng ating mga admin kung paano yung shop Shopify. Tama ba yon? Uh, ah, iba to sa Shopee ah. Uh, iba yon kasi ito yung sinasabi nila na kailangan meron tayo dito sa mismong HTV YouTube channel. Uh, hindi ko alam kung paano kasi mangyayari yon. Uh, inaaral pa po namin. So para nasa ganun, pag doon kayo umorder, pwede na daw namin atang ipin sa mismong ito sa episode na ito yung mga pwede ninyong orderin, yung mga merch natin and then doon na kayo pwedeng uh, ah, mag check out sa dito, dito mismo sa YouTube channel and then pwede na ring mag ano mag uh, makaabot kahit US, maka, alam mo yon So, aralin po muna namin guys. Ha? Ah. Maraming salamat sa mga nag-aabang. Anyway, second story na po tayo. Napahaba yung kwentuhan natin doon. Oo na, nagdaldal na naman po ako dito. Pero at least naman connected doon sa first story natin. Tumang ito talaga. Linga dito, uppercutting. <laughs> anyway, eto na, second story tayo. Mula naman po ito kay Eri na tiga Negros Occidental. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Sabi niya, isa daw po siyang graphic designer at ang kwentong ibabahagi niya ay nangyari noong 2022 o last year, December 2022 sa isang hotel na tinuluyan po namin noong nag-concert ng BU2 sa Cebu. Uh, tama po ba? Uh, hindi ko hindi kasi ako hindi ko po alam to eh. Anyway, unang dating pa lang po namin sa hotel na yun. Hindi ko na po papangalanan. Pero malapit po siya sa Mactan. Nasisense ko na talaga yung creepy vibes nun. Hanggang sa nag-check-in na ako at yung mga kasama ko ay pumunta na. Pumunta na rin. Sa elevator pa lang po ay meron ng kababalaghang nangyari. Nangyari. Nasa 9th floor yung room namin na naibook. Kaya pagsakay namin sa elevator, totoo po na may nakita kong bata. May bitbit siyang manika at sumabay sa amin paakyat. Una ko pong pinindot yung room o yung floor na kung saan naroroon yung room namin pero yung bata ay nakatayo lamang. So habang umaandar po ito, huminto siya sa ika-6th floor. Akala namin may papasok pero hindi po bumukas. Pero yung bata po talaga Sir Red, tumagos sa elevator door. Hindi po ako nakagalaw sa kinatatayuan ko na parang binuhusan ako ng malamig na tubig pero ramdam ko talaga nagbutil ang pawis ko. Yung kasama ko po kung tatanungin ninyo but hindi niya na hindi niya po naramdaman or whatsoever, cellphone po siya ng cellphone. At hindi ko naman sinabi sa kanya agad yung nakita ko dahil alam kong yayayain na po niya ako agad na umuwi. Kwento ko na lang po sa kanya ang lahat nung pauwi na kami ng Negros. Yun lang po, Sir Red, ng aking creepy story. Meron pa pong susunod at ikikwento ko po soon. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Ayan, once again sa mga katulad po dito ni Eri, ano ko, limbawa meron ka pang kasunod o meron pa kayong ibang mga story na alam mo yon na pwedeng karugtong nung first, sinend, first na sinend mo sa amin or ibang experiences, why not gayahin nyo yung ginawa po nila, uh, sino ba yon si Beatrice? Tama ba? Nakalimutan, Phoebe ba yung kanyang ano, AKA doon or Basta yun yung mga AKA niya eh na talagang pinag-isa niya yung submission, iba-ibang karanasan pero pinag-isa niya. Ganon din yung ibang mga nag-send na rin po sa atin ng naon na para magawa na lang po natin ng regular episode at bilang isang compilation na talaga siya ng sarili mong karanasan. So mas mainam yung ganun para 'di ba hindi na rin natin matatambakan kasi sabi ko nga po pasensya na talaga kung hindi ko po naaatenan lahat ng mga uh, story sa uh, email although may access na po ang inyong linkod sa sindakstories2008 at gmail.com nare-receive, nakikita ko po yan kahit nasa eskwela na ako, kahit saan man na nagda-drive or whatsoever. Um, nakikita ko agad, nag nagno-notify naman sa akin kung may bagong email. So nakikita ko pero ang nangyayari, hindi ko naman po siya ini-scan agad. Uh, si Clay po talaga ang sumasagot sa inyo doon at nasi-save ko na lang at nire-remind ko na lang paano yung kwentong ito na nung na-receive ko na nakaraan ganito, nasaan na. So ako na lang nagre-remind sa kanila pero marami pa po talagang pending aminin ko po yun kasi hindi lang naman ito yung ginagawa natin. So ang maganda may resolution po kaming ginawa noon na pag sumapit po ang episode 300 ng SHS beses. Ang gagawin na lang po natin, siguro baka magpahinga muna tayo for isang buwan para sa subscriber si Lakbot Stories para nang sa ganun ma-filter po natin yung ibang mga kwento na pwedeng isama sa isang compilation, iisang topic na tungkol sa isang elemento para alam mo yon mapag-isa na natin. And then para hindi na rin po talaga double yung magiging trabaho natin na i-air natin dito sa SHS, i-air ko pa as regular, i-record pa talaga ulit yun guys. So sana maintindihan nyo. Basta kapit lang kayo sa matigas. Himas-himas lang muna dyan ha. <laughs> sa madulas. Okay? So mahina ang kalaban. Anyway, third and last story na po tayo at ito naman ay nanggaling sa ating... Oy, may nag-send nga pala sa ating Facebook ha. Like and follow na rin po para madagdagan naman po tayo dyan. Uh, Hilakbot, Pinoy Horror Stories sa Facebook. Si Big Mermaid po ito. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Ako po ay nagtatrabaho sa isang ah, BPO company somewhere in BGC. Ang trabaho ko po doon ay tiga-audit ng calls ng mga agents namin. Meron pong isang araw noon Sir Red nang makapag o nang napagkasunduan po namin na mag-stay sa office para mat- matapos namin yung hinahabol naming deadline sa audit. Anim po kami noon at kami po ay nasa isang row. Sa kabilang bay po ay madilim na at wala ng tao. The rest of the rows are vacant. Dimmed lights din yung office namin noon Sir Red So sa row na lang namin ng merong mga tao. Nakapaglinis na rin yung mga maintenance kaya lahat po ng chairs ay talagang naka-tuck na sa desk. Off na rin yung aircon. Marami na rin naman ako naririnig na kwentong kababalaghan sa opisina pero hindi ko po talaga inaasahan na isa ako sa makapagpapatunay nun. Yung office mate ko and the only guy ay nag-o-audit po ng social media responses. May nabasa po siyang death of birth around 1am and he shared it to us at natawa kami sa error na nangyari. Hindi kami nag-iisip ng kababalaghan noon. Yung katabi kong nasa dulo ng row ay tahimik lang. Maya-maya ay tinanong niya ako kung kumukulog daw ba. Napangiti ako sa kanya't na weirduhan dahil wala naman pong ulan nung time na yun at hindi naman talaga kumulog. Pero tawa pa rin kami talaga ng tawa sa death of birth nung bigla pong yung katabi ko na nasa dulo ng row ay nagpatay po ng PC. Tinanong ko kung ano yung ginagawa niya. Hindi siya sumagot. Hinugot niya yung headphone niya sa CPU at sinabi kong, Hoy, hanggang sa umamin po siya Sir Red na yung upuan daw na nasa gawing harapan niya ay umikot ng kusa. Mangiyak-ngiyak na nga po siya noon Sir Red at talagang kinilabutan ako agad. Napatingin kaming lahat sa kabilang bay at totoong may isang upuan na hindi nakatak. Dahan-dahan talaga siyang umikot Sir Red at kitang kita namin. Lahat kami ay natulala at hindi makagalaw at napasigaw na lang kami nang huminto iyon at nakaharap sa amin. Totoo pong nangyari ito, believe me or not. Akala ko po talaga ay hanggang kwento lang ang lahat. Isa pa, wala naman pong nakabukas ng kahit na anong aircon at hindi naman po napapasukan ng kahit na anong hangin ang aming Bay nung time na yon kaya imposible naman na hangin ang nag-cause nun. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maraming maraming salamat na naman sa mga kwentong inyo ibinahagi mula po syempre sa sindakstories2008 at gmail.com at yung mga nagpo-forward din po syempre sa ating Facebook, ang Ilakbot TV Pinoy Horror Stories. Maraming salamat sa lahat po ng mga nakasama na naman natin at sana po'y nakapaghatid na naman ng kahit kaunting kilabot sa inyo dyan. Pero kung wala ka daw naramdaman, eh ganyan ka siguro ka manhid na. <laughs> Maraming salamat po sa lahat ng mga regular listeners, silent listeners, mga baguhan na naman. Huwag sana maengkanto, pera, pera engkanto. At syempre, ganun din sa mga channel members. Once again, mga pangalan po ninyo ay naririyan sa description section. Okay? So, currently po yan. Ina-update po yan ng mga admin natin sa kada upload nila. Marami po tayong kwentuhan sa susunod na linggo at syempre paabangan po ninyo. Ngayon pa lamang hinahype na po namin kahit hindi pa talaga uh, natatapos at uh, ano pala, nasa production pa lang. Siyempre yung ating uh, horror series, Halloween series. 2023 at ito po yung akda syempre ng ating kaibigan na si GY Jones. Siya rin po yung author ng Ang Batang Ipinanganak sa Haunted House na um, inadapt po natin last year at yun po yung naging ating uh, Halloween series din. So sana po ay abangan ninyo kung ano ito at sana nga din po ano unang unang nakala nito mga channel members eh pinost daw ito as uh, members uh, channel members only sa YT community. So abangan nyo na lamang at sana po ay marami pa tayong pagsasamahan hanggang sa ending nitong ating taong 2023 at sana nga mas dumami pa yung kulto natin, mas dumami pa yung mga makikinig sa atin para nang sa ganun ay mas marami pa tayong madidiscover na writers, magagawa pa ng mga episodes at masusustain din syempre lalong lalo na yung mga ginagawa natin ng mga ginagampanan natin mga uh, roles o yung mga social responsibilities and advocacies, ganyan. At syempre pa, para masustain din po natin yung pag-operate ng Hilakbot 24-7. O, di ba? Maraming salamat po. Lalo-lalo na sa mga nagre-repurchase o kaya mga nagre-repeat order sa HTV merch sa Shopee. Ako po muli si Red hanggang sa susunod po natin na kwentuhan tuloy-tuloy lamang hawaan para wala ng galingan at lahat tayo ay solid HTV positive Love you guys! May mga kwentong kabawalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya itype at isend sa sindakstories2008 at gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red lunes at biyernes. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.